Egunon! Franz Schuberen amua reinaren soinu polita dugu hau. Eta zoin egokia den. Egun, apilaren lehena, arreinaren eguna. somat irri egin behar ditugun eskuinte ezker pentsatuko diren trampa eta berri faltsuekin. Ebe, badakizi ezer, goiz flasere biziki jostagura baita, gu ere hortan hariko gira. Zer nahi arrain edo gezur botako dauzkizuegu, alegi asko berri saio bat egiten baginu bezala. Hale, goazen! <laughs> Barkatuan zuleak, jadanik irria ez dina txikiz nahila. Mm. <clears throat> Eh, eh. Nola ez duen Bartelemiager amikuseko autetxiak elkargo bakarrik nahi ipar eskoleria indako, amikuse hauzoko biharne xeri juntatzea promosatu du. <laughs> Bo, hori arraina. Besteat? Uh, eh, uh, eh, Andi abertzale ezaguna, frantxe sozialisten lista berian presentatu da akitaniako bozetan. <laughs> Alo, alo, alo, botalo diagorika. Uh, eh, uh, eh, Jarrone txegarai, Agba Kostaldeko irigunearen presiden gotik joan ahazi eta, orai, STMZ garraioan sindikataren kudeantza kendu dio Agba Kolen nakari berriden, Klodoli Evangeluko ausapesak, hotx, autobusetik jautsa hazi du. Allez, Jean-René, descend du bus. Mais tu fous, Claude. Descend du bus, je te dis. La de Bidard va prendre ba, againo ulagia zinuten ale, eh? Besteat, e, eh, e, eh, markaiet, baionako apespikoak, abortua, konparatu du, da eseko islamistek egiten dituzten hilketeri. Baiet, besteik. Didi borotra, miarritzeko hau zapezuia, duela zometazte hau ziteratu zuten, iliko poliziak autoduneri egin lau milako bat isuna do prozadura desagertara zizitu lakotz. <laughs> ba, arreina egitea ados behinan egin baltian egonez, ale, atxik neurria, alo, ale, Ale, xala eh, eh... uh, eh, pilotaria kanboratzeko, haitzaki edo estakuru alimalia atsemandu aspe enpresak, baizik eta erini diskala edo bizkarriko eten dura bazukeela. Ha, <laughs> ah, ha, ah, hori atik eh, polita zen, harrein polita, bauzia besteik, bai, um, Baigurin, elkarte bat sortu dute, etxauzeko jauregia erosteko, eta eski hasi dute hortako. Beharko dituzte, iru miliun euro bildu. <laughs> Bo, are, arreina hau ez du neok Are, azken bat eta gero aski, eh? Bai, Eh, eh, David Rumio, abiron baioneko rugbilari historikoa, talde etxaian, miarritzeko behon, hariko da, elduden sasoinean. bon, badugu aski irriginik isiltzite horai. Eta bai, eskualegian badugu abantaili zigerri bat, ez dugu apilaren lehenaren beharrik, arrainak baditugu, kasik egun guziz.